mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho dukurikirana uherereye kaze mu kiganiro umuyange iganiro kituyagira ku bijanye n'uburimyi n'ubworozi hano mu gihugu cacu ukayikurikirana umunsi nk'uyu nk'aya mangu uyu munsi umuyange dushimikira ku giterwa cy'igihoke igiterwa bivugwa ko gishobora kurimwa mu ntara nka zose kihagira n'akamaro kanini mu by'ingaburo ariko bikaboneka ko benshi bataracijukira dusangira ikiyago n'abarimyi bo mu ntara ya makamba aho ngo cyatanguye kuharimwa mu mwaka wa bihumbi bibiri ikiganiro wagiteguriwe nanjye Ernest Pablo Bagiwabo Jerome Hakizimana ijisho gisanganira amakambani wegeranije amajwi twese hamwe tuti kaze hewe washitse aha ni ku isanganiro munezero teresifora akurikirana ibikorwa muyobozi bw’ibidukikije uburimyi n'ubworozi makamba avuga ko icyo giterwa kitari kamenyerewe ariko ngo kirashobora kurimwa mu duce twose tugize iyo ntara mu bisanzwe igiterwa abantu benshi ntibari bakimenyeye hariho imigambi amashyirahamwe atandukanye yigeze ku kirima kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu barabirimye mugabo ntibabirimye cyane ko ntibabyitaho cyane kubera atasoko bagira ariko ubu kumbure hari indi migambi duhaye dukorana kumbure hari ikizana ku buryo abantu bashobora kuronka isoko bitabagoye kirimwa cyane cyane mu tuhe duce bo intara y'amakamba ahanini igizwe na zimwe twita intara kama zishika kuri zine hariho buragane hariho imbo hariho bututsi hariho na moso mu bisamu icyo giterwa kirimwa muri izo ntara zose kama mpejeye kubabarira bisigura yuko intara yose barashobora kukirima kikahaba mbega imbuto iraboneka e, imbuto y'icyo giterwa ntiyoroshe kuronka mugabo hari umugambi dukorana e, umugambi witwa PSFS ni ukuvuga mu rurimi rw'igifaransa ni coalition populaire pour la souveraineté alimentaire umugambi twarashoboye gukorana nawo urashobora kuronsa imbuto amakoperative atandukanye ngaha mu ntara yacu ya Makamba turavye ibintu bishobora gukorwa muri ico giterwa canke akamaro kacu n'ivyo bashobora guhinguramwo turahimiriza cane gose abantu ko bokwitaho icyo giterwa amina mwise neza rimira mwishirahamwe ry'igasaka avuga ko kubura isoko bisa n'ivyari byarabaciye intege egome twara tukiri mu giterwa cy'ibihoke mugabo bwa mbere cyari ikibazo bidasanzwe twararimye numva kiranagoye cyane bwa mbere hoho kisaba n'amase natwe amase akaba atugora yaratugora amase cyane hanyuma n'inyoni zirabirya cyane hanyuma n'umwimbu twarabura aho tuwushora ukaca uba imfagusa eh, bakitubwira ngo turime turareba mugabo tukajya tubura aho tubishora bikaca biba imfagusa kubera iki wiyumviriye kurima igiterwa cy'ibihoke iyo igiterwa cy'ibihoke kiri n'akamaro kaniniya cyane bwa mbere hoho urazi yuko eh, ubonye hari indwara nyinshi zitandukanye ajya amavuta yayo afasha umubiri umubiri w'umuntu ukamera neza ajya amavuta yayo arakomeye cyane nicyo gituma twagombye yuko twocorora cyane cyane rwose kugira ngo abantu bakoreshe ayo mavuta kugira ngo ukirime maze cimbuke canke ugikurikirane neza ubona cose abiki n'ibiki kugira ngo kimere neza ah, kandi n'abandi bagikoresha ni uko turonka kwanza amase yacu hanyuma tukavugana n'abandi bakabirima ari benshi cyane bagaca baturondera n'isoko ego uriko uraraba urabona ko ni igiterwa kitaritabirwa n'abarimyi ku bwinshi nka mu karere wewe usanzwe ubayemwo ubona mumaze kukirima musi ku rugero rungana gute eh, twebwe twagerageje guca duha ababanyi bacu urumva twebwe twakirimiye ahantu nk'i ariko tuca duha ababanyi bacu tugaca duha n'abanyeshuri kugira ngo babitere iwabo ariko naho babitera si uvuga ngo barabyijukiye cyane arakubwiye ngo arone twagize yuko naho babitera barabona yuko eh, hari umumama ariko atanga icyo kiganiro asigura akamaro k'amahoke nanjye ntanumva bindoyemwo shiko nshanze ndumurimyi nshaka yuko inoro nk'iyo mbuto kugira ngo ndayirime ndabe ingene yofasha abarimyi b'abanyagihugu bahangaha iwacu makamba nyine eh, tukiteza imbere eh, kigira kabiri naciye nza ngaha muri depeyaye ngaha i makamba mu ntara ndabaza iyo mbuto barambwira yuko bazoyindosa twarasamaye bica birazona cyane rwose tugiye nibaza ko biryoshye kuko n'inyoni urayifata usanga yariye yasinziriye ko twarumvise ko babinywamo ubuyi eh, n'ibindi byinshi kuko twabonye n'ibikoko biba bikunda cyane rwose kuko bavuga yuko ababikora batubwira yuko nk'inkoko ikiri ibiriye itaka biri ku munsi hari umuntu yigeze kubigaburira amahoho kintu yabimbwiye yuko icitaka kabiri ku munsi kiba ceze neza kiba cumye ugiteye ku mutasuro uronka umwimbu muke mugabo ugiteye hajya imvura ikirapunguka niba zoronka umwimbu mwinshi ntibikunda kubonana n'imvura nyinshi Pascal niyo kuri w'imurango ya gitabi makamba niwe arongoye ishira hamwe tuje hamwe ry'abarimyi b'ibihoke anasaba ko boronswa isoko bakanakurikiranwa n'ubuyobozi bw'ibidukikije uburimye n'ubworozi bo mu kwiteza imbere ubu twebwe twararimye sinubesha baduha twahise baduhereza iyo mbuto twaragiye turatera ubu twimbuye bataje no kutugendera nibaze yuko badukurikirana byoba byiza eh, icyo twosaba cya mbere ni uko ubwa mbere boduha inyigisho zo kwiga ingene twuguma dukwita ubumenyi bwo kurima icyo gihugu ubwa kabiri ni uko abajejwe uburimi n'ubworozi mu ntara budufata mu mugongo bakaduheza abafundi babimenyereye bakaza no mu mitumba kuza barigisha abanyagihugu eh, ko bogwiza icyo giterwa tugasaba yuko eh, boturonsa n'imashine isya eh, ayo mahoke baza baradukurikirana bakatwigisha bakatungura ubwenge bakagwiza imbuto mu byo bijya abantu warimye ngo ngo rasara ngo remo babirimye ngo baci babiheba ngo duhereze inkoko ngo kubera babuze isoko dusaba yuko botuzanira isoko eh nami namwise neza abona ko hamwe isoko ry'umwimbu ryoboneka abarimye bogira ingufu gusumba kugira ngo icyo giterwa citabirirwe n'abantu benshi cyane nuko kwanza tworonka aho tukidandariza tumaze kugira ibyo bihoke turonka isoko tumaze kuronka isoko umunyagihugu kimubwira adutahure hanyuma tumaze kuronka iyo soko hanyuma baduhe abandi nabo bamaze kubigira tumaze kubu tumaze kubwira turi turi benshi baduhe niyo baturonse n'imashini yo kusiya ayo mavuta kugira ngo ayo mavuta nayo tuyadandaze aduhe twiruhutse ubu niho baduhaye imbuto eh, tuzogerageza tugende tubabwire dukurikirane turabe ariko ntabwo ntabwo baradufasha na kimwe amase twariguriye ego n'akahe kamo rero wotera nk'abandi batarijukira icyo giterwa cyangwa bakigifata kumenga nta kibanza gifise mu burimyi bwo ngaha mu Burundi ukuri nobatera akamo yuko bokirima ku bwinshi cyane kubera gifise akamaro kaniniya cyane ariko ntibagire ntibabanze kuzana inyungu zabo ahubwo babanze bazane inyungu z'amagara yabo z'amagara yacu bagerageze bagitere kubera amavuta yayo ni meza cyane ego twebwe twashaka dutera akamo abantu eh, nk'ibihugu byo hanze duhana imbibe y'uko bodufasha yego tumaze kugira uwo mwimbu yuko tworonka iyo soko yo kudandaza basi izo ntete imbere yuko tuba tutararonka ubwo buryo bw'amamashini cyangwa ihingo cyangwa bwo guhingura ayo mavuta ariko izo ntete bazitugurire kuko bera tumaze kuba basigura abantu benshi mbwabo ntibadutahura cyane kubera benshi barabirimye biba mfa gusa nabigusiguriye isanganiro ababinonosoye ubusanzwe icyo giterwa bita torunesole kirafise akamaro kaniniya cyane ku bijyanye n'amagara y'abantu ku bantu ahanini baragikora baragihinguramwo amavuta kandi amavuta azinze afise n'akamaro kaniniya ku magara ku magara y'abenegihugu bashobora kuyafungura ahanini ayo mavuta barya abantu usanga bagwaye zirya ngwara za diyabete ama barakunda kuyirukira gose kuko aratuma ca kinure bita cholesterole gitera giduza diyabete kigabanuka mbere no kubikoko ico giterwa kirakenewe ko gose kuko kenshi baragiha baragikoramo ituruto z'ibikoko bitandukanye kandi barashobora no ku no kwigaburira nk'inkoko uko nyine kuko zikakirya mbere no ku benegihugu barashobora kugifungura kurya kw'ibiyoba bakagihekenya canke bakagisekura bakagishyira mu mbogaboga zitandukanye nabo rero igiterwa ahanini gisa na gishasha kije ngaha ah, mu ntara yacu ya makamba ko turategekanya yuko hariho ivyigwa duhora duha amakoperative atandukanye turafite urwego rw'amakoperative twahaye icyo giterwa turiko turategekanya inyigisho kugira ngo turabe yuko kumbure twashobora kuduza umwimbu mu isanzwe hari abarimyi twahaye imbuto turaza twarabasiguriye ukuntu bashobora kukirima ahantu habara nko ku ihegitari imwe itwara ibiro bitanu by'imbuto gusa urumva ko ari nkeya turabibariye ukuntu bateza kubitandukanya amabime bita amayekarutema kugira ngo bashobore gukirima neza hama turaza turahasha cyangwa abafundi bacu b'indimo bari mu makomine atandukanye bakabafasha kugira ngo bashobore kurima ico giterwa Enjeniyeri Munezero Telesfor akurikirana ibikorwa mu buyobozi bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Makamba arangiza ahumuriza abarimyi b'ibihoke ku isoko n'amahinguriro bigiye kuboneka nawe ko hari ishyirahamwe bita akoro wo mugambi si dutunze ugeze kugitanga barakirima barimbura imbuto bazishyira mu mahangare no mu mbuto twatanze twaziguriye abo bantu bazirimye hakirikare kare baca barahorokerwa rero bibaza yuko batazoronka isoko ariko umugambi dukorana mushasha nababariye mu byo uhawe utegekanya utegekanya kuzobatunganiriza uduhinguriro duhingura ayo mavuta ahantu nababarira ko biriko birigwa nko mu mu biro bitatu bashobora mu iritiro y'amavuta kandi litiro imwe igurwa amafaranga ibihumbi indwi aha ku masoko atandukanye mu ma alimentation amavuta arahari mu bisanzwe igiterwa kirakarirwa n'inyoni rwose ko nanabariye ko babikoramo n'itoto zo ku nkoko ukuntu uze ku bijyanye no gukingira izo nyoni ni igiterwa gitangaje sinzi ko muri kiraba ni igiterwa iyo gikuze mu kwama gica cigondeka cyo gituma bacita turunesoro kiragaruka kikaraba isi ahubwo nicyo gifise ubuhinga bwo kurwanya ukuntu kuko inyoni ntibizorohera kukirya kuko biragoye kuko kiba icyamwa cyacu kiraba hasi mugabo naho biri uko abantu tubahimiriza kurinda nk'abarimye imirima miremire turabahimiriza gushyiramo umuntu azirinda nta buhinga buhanitse turi burategekanye kugira ngo barabe yuko bugabanya ntuzeye izo nyoni nubahanura yuko icyo gitego bucijukira rwose kuko ubu kirafise isoko ridasanzwe mu byo nababariye gihingurwamo amavuta turuneso intuze ituruto ya kijyambere baragihinguramwo n'imwe twita mayoneze ahantu babara yuko nk'ishirahamwe ntuzeye savonore rihora rigenda kuza kugura impuze intete za turunesoro i Tanzania umva rivuye i Bujumbura rigihugura i Tanzania kandi aha mu ntara yacu twabonye yuko bihaba kandi bitanga umwimbu munini ya gose hari usanga rero kubera benshi bibaza yuko ari igiterwa gishasha bibaza ko ata arimo mbere n'iryo shyirahamwe dukorana ubu amasosiyasiyo twa amakoperative twashoboye guha imbuto n'amakoperative twaratanze nk'imbuto zishyika ibiro amajana abiri nabare ko ku hegitari giterwa n'ibiro bitanu wumva ko twateye nk'ihegitari zababa nka mirongo ine uwo mwimbu wose ayo masosiyasiyo twahaye bari ko baritunganya babyimbura ahandi ntibirera neza twabare yuko tuzoca tuyibagurira kugira ngo kumbure bimwe tubibabikire nk'imbuto ibindi tuzobirangurane n'ibiti byo kugenda kugira bihingure bihingurwe mbere twona baremesha kuko benshi muri iri shirahamwe bariko barategura kugira uduhinguriro twa duhinguro duto duto kugira ngo abantu bazohore bashora hafi bashobore kwihingurira ajya amavuta ava mu ntuzo muri icyo giterwa naho ari amavuta afise akamaro ntangere ku magara ku magara y'abene gihugu